بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستكفره ونستهدي ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يذلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kamar yadda aka saba a lokaci da rana irin ta yau muna haɗuwa a wannan masallaci mai albarka don ƙara tunatar da kawunanmu al'amuran da suka shafi addininmu na musulunci muna yin karatu a littafin muwadda littafin imamu malik ibn anasin rahimahullahu ta'ala idan ba ta ba makon da ya gabata mun tsaya ƙarshen babi na biyar a cikin kitabu ƙasar salati fi safari babi na biyar a ƙarshen hadisi na 345 da haka a yau insha Allah ta'ala za mu ci gaba a babi na shidda hadisi na 346 imam malik ya ce babu salatul musafiri idza kana imaman aw kana wara'a imamin wannan babi shi kuma zai karantar da mu yadda sallar matafiyi za ta kasance idza kana imaman idan wannan matafiyin ya zama shine shugaba mun fahimta ya zama shugaba ne to ya sallar tafiyarsa za ta kasance auka na wara a imamin ko kuma shi ba shi ne shugaba ba yana bayan shugaba yana tare da shugaba mun fahimta abinda imam malik yake nufi a nan kusan shi shugaba a ƙasarsa duk inda ya je shi ne shugaba kuma shi ne liman da haka idan shugaba tafiya ta kama shi zuwa wani bangare na kasarsa kun ga ne to amma idan ya je wannan garin shine a haƙo ya limanci saboda kasarsa ce to yanzu ka ga limanci ga tafiya ta haɗu to ya zai yi sallar ko kuma shi ba shi ne shugaban ba amma tare da shugaban suke yana bayan shugaban to ya tafiya su za ta kasance ma'ana yaya tafiyar shugaba za ta kasance in ya zamanto matafi yaya tafiyar wanda yake bayan shugaba za ta kasance in ya zama matafi mun fahimta misalin wannan yanzu kaga ainihin misali a ce sarkin katsina sai ya tashi sai ya je funtuwa misali funtuwa ƙasarsa ce kun ga tafiyar da ya yi ta isa a ƙasar ta isa a ƙasar to da ya ce yanzu idan zai yi sallah a matsayinsa na shugaba shi ne wanda ya cancanci ya limanci kun fahimta ya je masallacin kuntu yanzu limamin kuntu sai ya sauka shi zai shugabanci shi zai limanci to yanzu idan zai yi sallah ƙasar zai masu ko cika musu zai kenan shi matafi zai yi sallah amma 'yan bayansa 'yan gida ne ya za a yi sallah koko ba shugaba ba ne ba sai tafiya ta kama shi sai zai yi sallah bayan limami ɗan gida to shi kuma zai yi sallar cika zai yi ko ƙasar zai yi mun fahimci wannan wannan ya yi daidai da yanayin da ya kasance manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo maka daga madina kunga matafiye ne amma kuma shi zai limanci saboda ne shi ne shugaba ko kalifofinsa wanda suka zo tafiya daga madina suka zo maka to dai idan irin haka ta kasance yaya shi wannan shugaba zai yi wa mutane limanci yaya zai yi sallah kun fahimta to imam malik sai aka ce قال عبيد الله حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سالم ابن عبد الله عن أبيه أن عمر ابن الخطاب كان إذا قدم مكة صلى بهم ركعتين ثم يقول يا أهل مكة أتموا salatakum fa inna qaumun safar. wa imamu malik ya karbo wannan hadisin daga malaminsa ibn shihab imamu zuhri shi kuma ya karbo daga salim shi kuma salimu ya karbo daga mahaifinsa shi ne abdullahi eh, eh, abdullahi abdullahi ɗan umar kenan an abihi shi kuma abdullahi ya karɓo daga mahaifinsa shi ne sayi na umar ya ce an na umar ibn khattabi sayi na umar ɗan khattabi allah ya kara masa yarda kana iza dima makkata ya kasance idan ya zo makka salla bihim raka'atai ne sai musalla raka'a biyu in ya zo makka sun mai kuli sai ya ce wa ‘yan makka ya hana makkata ya ku mutanen makka a cin salataku ku cika sallarku fa inna ƙaunin safarin mu mutane ne matafiya don haka raka biyu muke yi a sallah mun fahimta haka sai na'umar allah ya ƙara masa yarda yake idan ya yi wa mutane sallah idan yana cikin halin tafiya sai ya salla raka'a biyu sai ya ce mai yan gari yan maka kenan ku cika to wannan sai yake fitar mana da hukuncin cewa idan shugaba ya yi tafiya ya je wani gari daga cikin ƙasarsa idan ya yi wa mutane limanci to zai yi ƙasaru mutanen gida su cika ko da ma ba shugaba ba ne ba in ya zamanto matafi ne ya kama za a yi sallar jam'i da 'yan gida da matafi in matafi ke shugabantar sallar to zai yi sallar ƙasaru sai 'yan gida su cika mun fahimci karatun sai ya ƙasar 'yan gida sai su cika wannan ita ce sunna a wannan ibn abdulbar annumari rahimahullahu ta'ala ya ce wannan aikin wanda sai na umar ya yi to ya yi daidai da aikin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam fa'in da hu sallallahu Alaihi wasallama sana'a zalika bi makka ta aizan manzan Allah ma ya yi haka da ya zo makka da ya zo makka sai ya salla raka a biyu sai ya ce jama'a ku cika mu matafiya ne sai suka cika bayan manzan Allah ya sallama don haka duk lokacin da ya kama za a yi sallah limami matafiyi ne su 'yan gida ne to abinda ke sunna shine liman ɗin nan ya sallah raka a biyu ya ƙasarinsa. su kuma 'yan gida bayan ya yi sallama sai su tashi sai su ciko kaga sun cika sallar suke da haka kowa zai tsaya a kan sunnan shi shi matafi ya tsaya kan sunnarsa ta ƙasaru su kuma yan gida su tsaya kan sunna su ta cikawa mun fahimta kala wa haddathani an malikin an zaid ibn aslam an abihi an umar ibn khattabi misla zalika maliku ya karbo daga zaid dan aslam shi kuma ya karbo daga mahaifinsa daga sayyidina umar misla zalika irin waccan ruwayar da muka ji ta sama irin waccan ruwayar da muka ji ta sama قال وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يصلي وراء الإمام بمنى أربعا فإذا صلى لنفسه صلى ركعتين إمام مالك يا كربو daga malamin sa Nafi'u Nafi'u yace Abdullahi dan Umar ya kasance yusalli wara al'imami bimina arba'a yana yin salla a bayan liman amina raka a hudu wai za salla ne nafsihi salla raka a teni in kawo zai makansa salla shi kadai ba tare da bin liman ba sai ya salla raka a biyu nan abdullahi ɗan umar allah ya ƙara masu yarda idan ya zo idan aka zo aikin hajji kwanakin mirin nan da ake kunga shi matafiye ne mutanen mina su kuma yan gida ne to idan za a yi sallah in ya je cikinsu zai yi sallah ba shi ne liman ba to sai ya bi su sai a cika amma idan ya koma zai yi sallah shi kadai ba da yan gida ba to sai ya salla raka'a biyu mun gane to wannan shine abin da ke sunna shi kuma idan matafi zai bi 'yan gida to cikawa zai yi shi zai yi nemanci raka a sai ba zai ce ya bi su ba in sun yi raka a biyu ya sallama ba zai yi haka ba ba zai ce ya bari sai sun yi raka a biyu ba sai ya zo ya bi su a biyun ƙarshe ya sallama wanda da ya saba musulna in dai zai bi yan gida zai cika sallah duka zai raka'a ku kamar yadda abdullahi ɗan umar yake yi a nan mun fahimta to wannan malam ya ce iktalafu fil musafir yusalli wara'a muqimin akwai manganin malamai idan ya zamanto matafi zai salla a bayan dan gida fa qala maliku wa ashabuhu idza lam yudrik ma'ahu raka'atan tammatan salla rak'ataini wa in adraka ma'ahu raka'atan bi sajadatayhi ha salla arba'an wa huwa ma'ana qaulil auza'i shi ma malik sai ce idan ɗan gida idan matafi ya zo sai ya bi ‘yan gida sallah idan bai samu raka'a ko ɗaya ba kun fahimta ya zo ana tahiyar ƙarshe da aka yi kabbara ya zauna aka yi tahiya sai aka yi sallama ya ce in dai bai samu raka'a ɗaya ba in dai bai samu raka'a ɗaya ba to in ya tashi biyu zai kawo kun fahimta amma in ya riski a ɗaya tare da su to ya ce yanzu zai bi 'yan gida ya raka'a wannan shi ne ƙaunin malikiya kuma shi ne ƙaunin al'imamul auza'i wadda karar hawi anna aba hanifa wa aba yusuf wa muhammad ƙalu yusalli salata muƙimin wa in adaraka hufin tashahudi wa huwa qaulul laisi wa shafi'i wal auza'i imam dahawi ya hakaito cewa da su imam shafi da abu hanifa su suna ganin cewa ko tahiyayi ko bai samu tahiya ba in ya tashi hudu zai kawo ko bai samu raka a ko ɗaya ba in ya tashi zai kawo raka a hudu ne aka su suka ce to wannan shine maganin da malamai suke to ya ce wa'addasani an malikin an ibin shihabin an safwana annahu qala jaa abdullahi ibn umar ya'udu abdullahi ibn safwan na sallana rak'ataini thumma sarafa faƙumna fa'atmamna imam malik ya karɓo daga malaminsa ibn shahab imam zuhur kenan shi kuma ya karɓo daga safwana annahu ƙala safwana ya ce ja abdullahi ibn umar ya udu abdullahi ibn safwana shi abdullahi da umar ya zo zai gaida abdullahi ibn safwana kila baya lafiya dai sai ya zo gaida shi musalla da na yi ne ya ce sai mana sallah raka'a biyu shi ya limanci summan sarrafa sai ya sallama fa umna bayan ya yi sallama sai muka tashi fa'atimamna sai muka ciko raka'a biyun da sai muka ciko raka'a biyun da ta su wannan ita ce sunna idan matafi ya zo zai yi sallah da 'yan gida to idan shi ne liman zai yi sallar kasar idan mamu ne zai cika kun fahimta wannan shi ne hukuncin in mamu ne cikawa zai kawai inda malamai suka ɗan yi sabani in bai samar ka a ɗaya ba ko ɗaya ba ya zai yi kun ji waɗansu malamai suka ce zai yi huɗu a wannan lokacin waɗansu suka ce biyunsu zai yi kawai Allahu alam babu salatin nafila fi binne bin nahari wal layli was salati ala dabba shi matafi yana yin nafila ko bai yin nafila na wa alaikum salam na'am Eh, eh, akwai shan akwai shi sai dai jimhurin malamai su ne suka tafi akan cewa raka a hudu zai ne mai zai mai raka a hudu hmm. wa alaikun salam Hmm. Hmm. a zai shiga wani yin kasarar shi in wacce sallar ta zo zai yi sallar shi kadai sai ya kasarar shi amma da yin jam'i ne zai bi sai zo ya sai yan gida suna sallah to sai ya ce bari ya bi su to cikawa zai idan lokacin da ya zo liman yana ta hiyar ƙarshe ne kaga bai samu a ko ɗaya ba to nan ne imam malik ya ce idan yi sallama liman yi sallama in ya tashi raka a hudu zai kawo sai imam shafi suka ce a raka a biyunsa zai kawo saboda ya fiye ne kun fahimta ba sai ya kawo biyunsa ba inda shi ne shi kuma imam malik ya ce zai kawo hudunsa afwan imam malik ya ce in bai samu raka'a ko ɗaya ba kuɗi zai kawo tun dai ya riga ya jona da yan gida su kuma suna ganin zai iya kawo biyu to yanzu maganar nafila za a yi idan matafi yana cikin halin tafiya zai iya sallan nafila kunga ga sallan farilla ma an sassabta mashi ta dawo raka'a biyu to wanda aka sassabta mawa raka a hudu ma ya raka biyu ina maganin nafila to amma za mu ji mala ya ce babu salatin nafilati fi safari bin na hari wanne babin sallar nafila a halin tafiya da rana ko da daddare wasalati ala dabba sannan kuma za mu ji hukuncin yin sallah a kan dabba raƙumi ko doki ko jaki yanzu a wannan zamanin muna iya cewa motoci da sauran abubuwan ƙala ne ya haya an malikin an nafin an abdullahi ibn umar annahu lam yakun yusalli a salatin faridati fi safari shay'an qablaha wala ba'daha illa min jawfin layli fa innahu kana yusalli ala al-ardi wa ala rahilatihi haisu tawajjahat Imam Malik ya karɓo wannan hadisin daga Nafi'u. Nafi'u ya karɓo daga Abdullahi Ɗan'umar. An nahu cewa shi Abdullahi dan Umar lam yakun yusalli ma salatil faridati fi safar shay'an bai kasance ba yana yin wata sallah a halin tafiya bayan sallar farilla bai kasance yana wata sallah ba kamla hawala ba a daha bai yi kafin farilla bai yi bayan farilla ta fila. sai aka ce illa min jaufin laili sai dai da daddare kene yana kiyamun laili fa da huka ne musalli alal ardu idan da daddare ne wani lokaci yana yin sallah yana kan ƙasa a ƙasa ya tsaya a ƙasa ya kalli alƙibla ya kabbara ya sallar shi duka a ƙasa wa ala rahilatihi wani lokaci ma yakan yi ta akan dabbarsa haisu tawajjahat duk inda wannan dabbar tashi take kallo tana kallon alƙibla ne ko ba alƙibla take kallo ba to zai yi zai yi sallar nafila to kun wannan asarin na abdullahi dan umar abinda ake nuna mana shi ne, abdullahi dan umar Allah ya kara masa yarda bai yin sallan fila da rana in yana halin tafiya wannan salloli a rawatib wanda ake tare da sallolin farilla baya yin su da ya sauka kawai zai yi sallar shi ta farilla in kasar yake ya kasar amma da daddare yakan yi sallolin nafila da dare da daddaren kuma wani lokaci ya yi su yana ƙasa wani lokaci kuma ya yi su akan dabba da inda dabba take kallo wannan sai yana mana shi abdullahi dan umar baya ganin za a yi sallar nafila da rana amma za a yi sallar dare saboda muhimmancinta قال وحدثني عن مالك annahu balagahu annal qasima ibn muhammad wa urwata ibn zubair wa ababakr ibn abdurrahman kanu yatanaffaluna fi safar imamu malik ya karbo yace labari ya zo masa annal qasim ibn muhammadin cewa alƙasim ibn muhammad wa urwa ibn zubair da kuma urwa ɗan zubairu wa ababakar ibn abdurrahman da kuma abubakar ibn abdurrahman waɗannan duk suna cikin fukaha usaba malaman masana na fiɗi wanda aka yi a madina waɗannan malaman guda uku imam malik ya ce labari ya zo masa kanu ya tanaffalu na fi safari sun kasance suna yin sallan nafila a halin tafiya a halin tafiya kaga su kuma nan ba a ce mana da daddare ba ko da rana a suna yin sallan nafila kenan su suna yin ta ko da rana ko da daddare ƙala yahaya yahaya ya ce wasu ila malikun anin nafila fi safari an tambayi imamu malik shin matafi ya yi nafila faƙali sai ya ce la ba bi zalika billaili wannan hari ce babu laifi yana iya nafilarsa da daddare ne ko da rana waƙad balagani anna ba'da ahlil ilmi kanu yaf'al zalika yace domin labari ya zo mun cewa waɗansu daga cikin manyan malamai an samu suna yin haka waɗanda manyan malamai yana ishara ga waɗancan manyan malaman wanda aka ambata a ruwayar baya ƙala wa haddasini an malikin ƙala balagani an nafi'in anna abdullahi ibn umar kana yara ibnahu ubaidillah ibn abdullahi ya tanaffalu fi safari fala yunkiru alaihi maliku ya ce labari ya zo masa daga nafi'u nafi'u ya ce abdullahi ɗan umar allah ya ƙara masa yarda ya kasance yana ganin ɗansa ubaidallah ibn abdullah ya tanaffalu yana yin sannan nafila fi safar kuma alhalin yana cikin halin tafiya sannan kuma fala yukiru alaihi bai masa inkari bai masa wa haddasa ni an malikin an amru ibn yahya Almazini, an abil an sa'id ibn yasari an abdullah ibn umar annahu qala ra'aytu rasulallahi sallallahu alaihi wasallama yusalli wa huwa ala himarin wa huwa mutawajjihun ila khaybara imamu malik ɗan anas ya ce labari ya karɓo daga amru ibn yahya almazini shi kuma ya karɓo daga abin hubabi sa'id ibn yasari ana abdullahi ibn umar shi kuma ya karɓo daga abdullahi ɗan umar allah ya kara masa yarda annahu Hukala, ya ce ra'aitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yusalli na ga manzon Allah yana sallah wa huwa ala himarin yana kan jaki wa huwa mutawajjihun ila khaybara yana mai fuskantar ƙasar khaibara inda khaibara take inda khaibara take inda kuma khaibara take ba nan ne alƙiblarsa ba da aka yana kallon wani wuri inda ba nan ne alƙibla ba manzan Allah to kaga wannan sai nuna mana babu laifi a iya yin sallah a saman dabba amma abinda duk malamai suka tafi a kai sallar ta nafila ta nafila ita ta farilla dole sai an sabko ƙasa amma sallar nafila babu laifi mutum ya samu ya yi ta a kan dabbarsa ko ina dabbar take kallo idan zai yi ta a kan dabba zai yi ima'i ne nuni zai yi zai nuna ruku'u zai nuna sujada. da haka yin zai ruku'u sai lankwasa kan shi in ya dago haka ya dago kenan in zai ce sujada sai ya lankwasa sosai ya yi sujada kenan in ya haka ya dago ya koma ya sujjada ta biyu haka zai ta yin sallar yana nuni har ya ƙare ya sallaba, yana ta tafiya shi bisa jakinsa ko bisa dokinsa ko bisa raƙuminsa mun fahimta kamar a yanzu wannan zamanin malamai suka ce babu laifi a iya yi a cikin mota nafila ba farin laba ko bisa bashi. mun fahimta so kaga a cikin mota kana zaune musu kujera ka za ka yi ta yi nuni za ka yi ta yi amma sallan nafila banda tafarilla ita tafarilla sai an tsaya wa alaikum salam a tu'ami zai hana shi ya tsaya to wannan mm, malamai sun yi magana cewa idan ya zamanto mutum bai da iko na ya tsaya a halin tafiya kuma ya zamanto tafiyar nan tafiya ce mai dogon zango ƙila lokacin sallar nan zai shigo har ya fita ba su tsaya ba tafiyar da suke to ɗayan biyu ne in ba dai sallar nan kamin su tafi kagan ya san ya shiga ba maganar sallah ko kuma in ya auna ya ga za su je can garin da za su lokacin sallar nan bai fita ba to sai ya bari sai an ce idan bai yi ba kamun su fara tafiya kuma ya auna ya ga in an je can lokacin sallah ya riga ya fita to babu laifi ya zama lalura sai yi wannan sallar a inda yake cikin motar ta farin ladan mun fahimta sai ya sallar shi in zai yi sallar shi ma ne ima'i zai yi in ya iya samun ikon ya kalli alƙibla ya kalla in bai sami iko ba kalli alƙibla ya faɗi sai ya sallarsa a haka mun fahimta ba ma ko cikin jirgi ne irin haka ya kama shi to malamai suka ce zai yi sallarsa a cikin sai ya sallar sa a cikin jirgi amma fa zai yi alwallah zai yi alwallah mafahimta mai littafin askari ya dan kawo ta magana makamanciyar wannan amma shi yana maganar idan mutum ya samu kansa a wani wuri inda baya da ruwa baya da ƙasar da zai yi taimama kuma ga lokacin sallah ya yi ya zai yi to ka ganin a malikiya ma maganganu hudu suka yi mai askari ya kawo su wanda wasu malamai suka ce ya sallan nan haka nan ba alwallah ba teba ba waɗansu suka ce ya sallan nan haka nan in ya zo ya samu ƙasa wadda zai teba mako ya samu ruwa ya sake ta waɗansu suka ce ba zai sallan nan ba ta ka gani haka suka yi wannan maganin. Su wannan shi zai yi abinsa cikin mota ya zama da lura mun fahimta to allah sa mu dace lokacin da za mu ce aikin hajji 2016 mun shiga jirgi ba a kira asuba ba ba a kira asuba ba da haka ba za ka iya sallar asuba ba to kuma sai muka auna muka ga in mun tafi lokacin da za mu isa madina rana ta yi ƙarfe sha ɗaya ta yi ko wani abu kamar haka to kaga ka ce ka bari sai ka je can kai sallah to da muka fahimci haka waɗansu daga cikin mutum sai suka yi alwala muka shiga jirgi muna tafiya muka fahimci lokacin asuba ya yi sai kowa ya salla asubar shi daga nan su lokacin da muka je can rana ta riga ta yi ba mu tsaya mariga mai yi sallan mu to amma na ga waɗansu wanda su ba sallar sallan ba a lokacin suka yi ta zuwa suna asuba a haka ra'i suka to idan mutum ya samu haka babu laifi sai ya sallar sallasa a cikin jirgi shi kenan allah zai karba domin allah ta'ala ya ce da ma tuwallu fa samma wajhullah babu laifi قال وحدثني عن مالك عن عبد الله ابن دينار عن عبد الله ابن عمرو ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راهلته في السفر حيث توجهت به قال عبد الله ابن دينار وكان عبد الله ابن عمر يفعل ذلك imam ali ya karbo daga abdullahi ibn dinarin shi kuma ya karɓo daga malaminsa abdullahi ɗan umar sai na abdullahi ɗan umar ya ce ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yin sallah a halin tafiya a kan dabbarsa kuma haisu ta wajen harbi duk inda dabbar nan ta fuskanta alƙibla ko ba alƙibla ba kana abdullahi ibn dinarin sai abdullahi ɗan dinar sai ya ce wa kana abdullahi ibn umar ya fa'alu zalika ya ce abu da umar ma yana yin haka ce ai mun karanta hadisin shi a baya ko cewa shi na da umar shi ma yana yin haka قال وحدثني عن مالك عن يحيى ابن سعيد قال Ra'aitu, anas Ibin malik fi safar wa huwa yusalli ala himari wa huwa mutawajjihun ila ghayri al ima'an min ghayri an yada'a wajhahu ala Imam'u malik ya karɓo daga yahya ibn sa'id al-ansari yahya ibn ya ce 'Ra'aitu, anas ibn malik naga anas dan malik safar yana cikin halin tafiya wa huwa yusalli sai naga yana sallah ta nafila ala himarin saman wani jaki nashi wa huwa mutawajjihun ila ghayril qibla kuma a lokacin inda yake fuskanta ba alqibla bace ba yarka'u wa yasjudu ima'an yana ruku'u da sujjadarsa ta hanyar yin imani ima'i sai ruku sai su jira tafi lankwasawa min gairi an ya za'a wajhahu ala shay'in ima'in ba tare da ya aza goshinsa akan wani abu ba bai kai goshinsa ya taɓa wani abu ima'in kawai yake saman iska sujada haka ruku ko bai kai haka ba haka yake yin sallarsa yana kan abin hawa mu ba alƙibla yake kallo ba abdullahi ɗan umar Allah ya kara masa yarda wai Anas bin Malik to kaga Anas ma shi ma yakan yi haka inda yakan yi haka amma wannan duka kamar yadda muka ce malamai sun ce a sannan nafila na haka ibnu eh, albar al-numari ya ce wa haza amrun mujamma'un majmu'un mujtama'un alaihi la khilafa fihi bainal ulama kullum fi tadawwi al musafir ala dabbatihi haythu tawajjaha bihi al qibla wa ghayriha yumi'u ima'an yaj'al as sujuda akhfada min ar ruku'i wa yatashahhadu wa yusallimu huwa jalisun ala dabbatihi wa fi muhallihi illa anna bainahum jama'atun yastahibbuna an yaftatiha al-musalli salatahu ila al-qibla fi talawwihi ala dabbatihi to yace wannan duk malami sun hada akan cewa in dai fili ne babu ne sai na iya haka kun fahimta ya fara sallar shi akan dabba duk inda take kallo wannan duk malami sun hada akan wannan sai dai kawai akwai wasu malamai wanda su suna ganin in za a fara sallar to sai an kalli alƙibla kamar yana tafiya bisa doki ya yi nan kaɗi na zaya na ba alƙibla ba ce ruhu to yanzu idan zai kabbara sallar sai ya juya dokin ya kallo alƙibla sai ya ce allahu akbar sai kuma ya kaɗa dokin sai ya koma sai ya ci gaba da tafiya mun fahimta akwai malaman da suka ce haka wa minhum man lam yastahibba zalika wa qala kama juzu an kuna fi sa'ir salati ila ghayr al-qibla amidan wa huwa alimun bidhalika fa kadhalika yajuzu ittitahuha ila ghayr al-qibla wannan su malamai kuma suka ce ba sai an yi haka ba wa ila hadha dhahaba wa ashabu maliku suna wannan layi cewa ba dole bane ba sai ya tsaya ya juya ta ta kalla billa wa dhahaba shafi'i wa ahmad ibn hanbal wa abu saurin ilal ƙaunin qawl amma da imamu shafi da imamu ahmad da imamu mm, da abu saurin su suna kallon sai mutum ya tsaya ya kalli alƙibla ya kabbar sallar sannan ya juya ya ci gaba da tafiya mun fahimta to kaulin su imam malik ya fi ƙarfi domin idan ka ce ya halatta a wani ɓangare na sallah ana kallon inda ba alƙibla ba to ya halatta a yi farkon sallan ba ko ba haka ba a farkon sallah da ƙarshen sallah duk ɗaya ne ya halatta duk da an so ɗin inda ifo mutum ya haka ɗin don akwai hadisi wanda manzan Allah ya haka ya juya haka da to ran samu damar yin haka ɗin babu laifi in ba samu dama ba kuma shi kenan sai a ci gaba da yi inda ake kallo to wannan babi wanda ya magana akan sallar matafiyi shi ma ya ƙare mun ji waɗansu daga cikin hukunce-hukunce wanda suka shafi ainihin matafi ɗin to sai mara ya ce babu salatin duha babi na gaba shi kuma zai magana a kan sallar walha abincin sallar walha ko? ƙala haddasini ya haya an maliki an musa ibn maisara an abi hurai an abi murra maula aqil ibn abi an da umma hani'in binta abi ɗalibin? akhbaratu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam salla amal fathi thamaniya raka'atin multahifan fi thawbin wahidin imam malik ya karbo daga musa Ibin, maisara shi kuma ya karbo daga abu huraira allah ya kara masa daga abi murra abu murra maula aqil Ibin, abi dalib an ce yantaccen bawan aqil dan abu dalib anna umma hani'in yace ummu hani'in binta abi dalib yar abu dalib Umma hani'in yar uwarsa yadda Aliyu ce akhbaratu ta bashi labari anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam salla amal fathi samaniya raka'ati yayi sallah raka'a takwas a shekarar da aka buɗe makka multahifan fi thawbin wahidin yana yafi da tufafi guda ɗaya. yi eh, raka a takwas to wanda raka a takwas ɗin a fahimtar imamu malik sallan walhaci shi ya sanya ya kawo a wannan babu da aka wannan ya nuna mana sallan walha a nawa ana iya raka a takwas kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama aka ce ya yi ana قال وحدثني عن مالك عن أبي النذر مولى عمر بن عبيد الله أن أبا مرة مولى أقيل مولى أقيل ابن أبي طالب أخبره أنه سمع أم هانئ بنت أبي طالب تقول ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فوجدته يغتسل وفاطمة ابنته تستره بثوب qalat fa sallamtu alayhi wa qala ummu hani'in bintu abi talib marhaban bi ummi hani'in falamma faraga min قام فصلى ثماني ركعات ملتهفا في ثوب واحد ثم انصرف فقلت يا رسول الله زعم ابن أمي علي annahu qatilun rajulan ajartuhu fulan ibn hubaira faqala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama qad ajarna man ajarti ya ummu hani'in qalat ummu hani'in wa dhalika duhan imamuna maliku ya karɓi wannan hadisin daga abin nadir maula umar ibn abdullahi maula umar maula umar ibn ubaidillah ya ce abu murra maula aqil ibn abi talib ya ba shi labari annahu sami'a ummu hani'in cewa ya ji ummu hani'in binta abi ɗalibin yar abu ɗalib kaga ‘yar'uwar sayin na aliyu ce ke ta ƙulu tana cewa zahabtu ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallama amal fati ta ce na je wajen manzan allah sallallahu alaihi wasallama a shekarar da aka bude makka ita ce amul fati shekarar da aka bude makka wani shekara ce aka bude makka na fatu makka wa shekara aka yi shi shekara ta wani wata shawwal <laughs> kai ba ba ka da confidence <laughs> shekara ta takwas ne wani wata ana nan da tsara ramadan ne cikin ramadan ne cikin azumi ne <laughs> to ya ce umma haliyin ta ce ta je ta samu manzan allah sallallahu alaihi wasallam fa wajadtuhu yagtasil sai ta iske manzan allah yana wanka wa fadimatu ibnatuhu tasturuhu bi thawbi fadima diyar manzan allah tasturuhu ita ta kewaye ita ta kange manzan allah sallallahu alaihi wasallam bi thawbin da tufafi mun fahimta inda manzan allah yake wanka din ba kewaye bane ba gidan so fadima ita ta yi sutura haka ta kange shi da tufafi mun gane tufafi ne ta ɗaga haka tana kallon nan shi ko manzan Allah yana daga bayanta to sai ga ummu in ta zo qalat ta ce da ta zo fa sallamtu alaihi sai ta yi wa manzan Allah sallallahu alaihi sallama qala sai manzan Allah yana can yana wanka sai ya ce man hazihi wace ce wace ce mun fahimta ashe mai yin wanka yana yin wanka yana iya magana ke ko yana yin magana sannan maganar amma sai mai dalili sannan zai iya karɓa sallama to da manna Allah ya ce wace ce wa qultu ummu ta ce, sai na ce ummu hani'in bintu abi ɗalibin ce ummu hani'in ce yara abu dalib ai ko sai da take da manzon Allah ko ya zige hmm? yau kamar ɗan wasu ce dan wa da ɗan kare suke ko manzon Allah gidansa ya tashi tun bayan rasuwar kakan shi gidan abu ɗalib ya tashi sai ta ce umma in ce bintu abu ɗalib sai manzan allah ya ce marhaban bi ummi mara maraba da ummu haliyin falamma fara min guslihi da ya ƙara wankansa kama fasalla samaniyar ka'atin multahifan fi thawbin wahidin sai manzan allah ya miƙe sai ya salla a takwas yana sanye yana yafe da tufafi guda ɗaya summan sarrafa sai ya ƙara sallah zuwa cin sai ya ƙara sallah da ya ƙara sallah faƙultu sai na ce masa ya rasu da ya manzan allah kun gada dama da ta zo ya bata faɗa abin da ya kawo ta ba ta ce za'ama ibnu ummi aliyu ta ce na aliyu ibnu ummi ɗan mahaifiyata ya riya cewa annahu qatilun rajulan sai ya kashe wani mutum wannan mutumin kuma ajartuhu na bashi mafaka na sanya shi a cikin mafakata shine fulan ibn hubaira wani ɗan gidan hubaira kusa abinda ya faru da aka zo fatu maka sai manzo Allah ya ce to duk wanda yake son ba za mu yaƙe shi ba ya ta yi ka'aba da an ka masallaci an san ba yaƙi kake ba ba za a taɓa ka ba ko kuma a ce gidan abu sufiyan to duk mutane waɗansu suka ce gidan abu sufiyan waɗanda suka ce masallaci to sai aliyu allah ya ƙara musu yarda sai suka gamu da wani mutum ba musulmi ba ne ba sai aliyu ce sai ya kashe shi sai ummu halin ta ce to na ba shi mafaka akwai san mafaka ko kamar um, na na musan mafaka aiko kamar mi za mu ci hmm, yanzu idan idan idan idan wani gudun hijira ya koma a ta ƙasa a kunga can ƙasar ko da nan ƙasar laifi yayi can ƙasa a sai su ba shi wurin zama ko to wannan ƙasar mafaka suka ba shi hmm? na? eh akwai wani suna da ake kira abin da shi namanta shi akwai da fahimci abin da ake nufi ko to a tsari da musulunci a tsari na musulunci mutum ɗaya yana iya ba da mafakar siyasa mutum ɗaya musulmi sai ya ce na ba wa da mafakar siyasa shi kenan gwamnatin musulunci za ta karɓi wannan to sai umar haliyin ta ce aliyu na ba shi mafakar siyasa karka taɓa shi sai aliyu ya ce shi kuma sai ya kashe shi to shi ne sai ta rugu wajen manzan allah sallallahu alaihi wasallama faƙalar rasulullah sallallahu alaihi sai manzo Allah ya ce kad ajarna man ajarti ya ummu hani'in manzo Allah ya ce duk wanda kika ba mafakan siyasa ummu hani'in mu ma mun bashi mafakan siyasa qalat ummu hani'in wa zalika duhan ummu hani'in tace ya kauyi sallan nan daidai lokacin walhadi. da aka a fahimtar ummu hani'in wata sallah manzon Allah ya sallan ne raka raka'a takwas wasu malamai suna cewa ba sallar walha ba ce ba sallar buɗe makka ce suna cewa an shar'anta idan sojojin musulmi suka je yaƙi sai allah ya ba su nasara suka ci wani gari to an shar'anta musu sallar nafila a takwas ko abinda bai kai haka ba don nuna godiya ga allah subhanahu wata'ala to suka ce wannan sallar ce shi manzan allah ya yi waɗansu malamai kuma suka ce kun gaba cewa ce sallar walha ba abinda ta ce dai kawai ya yi sallar nan daidai lokacin walha ne mun fahimta to shi kawai ma malik yana ganin sallar walha ce shi yasa ya ya kawo ta a babu da aka sallar walha ce mun ɗauka ya ta ce to ka ga raka a takwas a kai a raka a takwas ɗin nan za a yi ta da sallama biyu sallama biyu sallama kuma shi ne ƙololuwar sallar walha ba a yi raka'a goma raka'a takwas ake tsaya mafi karancin ta raka'a biyu ana iya raka'a hudu ana iya shidda ana iya yin takwas kuma ana yin ta ne daidai lokacin walha lokacin da gari ya hantsi ya fara lokacin da hantsi ya fara daidai lokacin da makiyaya ke fita kiwo makiyaya suna lokacin fita kiwo ko wani lokaci suke fita a ba waje ba da agogo za ka yi bayani <laughs> E, wani lokaci ne hatsin yake fara wurin ƙarye na a akwai a yi can wancan zamanin ba agogo yauwa a wata alama ya kamata a bada wadda za a gane E, shi hatsin da yau da lokaci yake fara Thank <laughs> you. to zan ne ba ya yi kenan ba maganar rana ake ba nan ba ya yi eh. to makiyaya suna fita kiwo ne idan rana ta fito hantsi kenan ko lokacin na raba ta kakkaɓe daga jikin ciyawa domin in suka fita da sahi shanu ba su in akwai lema jikin ciyawa ba su ci sosai ta kakaɓe lokacin ya zama amsa raba ko lokacin ba sauran raba jikin ciyawa to lokacin makiyaya suke fita kiwo to daidai wannan lokacin shine lokacin da sallar walha take fara to mu komo agogo yanzu kamar nawa za a ce kenan <laughs> a sha da yayi rana da yawa tara wani lokaci ba takwas da rabi haka zuwa tara to daga wannan lokacin ake fara sallar walha na na? a tana da to wani abu dai kamar haka nan to daga wannan lokacin ake fara ita wannan sallah ta walha in mutum ya samu lokaci sai ya raka a biyu ko ya raka a hudu ko kuma ya raka a shidda gwargwadon yadda ya samu lokaci haddasa ne an malikin an ibini shahabin. an urwa ibn zubair an aisha zaujin nabi sallallahu alaihi wasallam annaha qalat ma ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yusalli subhata duha qattu wa inni la astah la astahibbuha wa in kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama la yad'u al-amala wa huwa yuhibbu an ya'malahu khashyata an ya'mala bihin nasu fayufruda alaihim Imam Malik ya karbo wannan hadisin daga Ibn Shihab Imam Zuhri shi kuma ya karbo daga Urwa dan Zubairu Allah ya kara masa yarda shi kuma ya karbo daga Aisha matar mayaki sallallahu alaihi wasallama annaha qalat Aisha matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tace ma ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yusalli subhata duha qat Aisha ce tunda nake ban taba ganin manzon Allah ya sallar walha ba ba taba gani ba to wanda ya wanda bai yi kenan bai nuna baya yi amma dai ita ba taba gani ba sai ta ce wa inni la astahibbuha sai dai ni ina son sallar walha kuma ina son yin ta wayin kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam tace domin sau da yawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama la yad'ul amala yakan bar wani aiki wa huwa yuhibbu an ya'malahu alhali yana son yi aikin sai dai yakan bar shi khashiyata an ya'mala bihi nasu dan kare mutane su yi fa yufrada alaihim sai kuma a faranta mashi kamar abin da ya faru da sallar tarawi mun fahimta ne wanda yake nuna mana na yana nuna haka amma na fikiru da yake nuna a game da sallar haka. yana nuna musu habbi ne bayan wannan ba yauwa wannan ya nuna mana manzan Allah bai yin sallar walha kullum domin da yana yi kullum to da aisha ta gan shi ya yi shi yasa wasu malamai suke ganin sallar walha ba a dogewa cikin yinta a ce kullum sai an yi ta amma wannan fahimta ce ta waɗansu malamai a gefe guda kuma waɗansu malamai suna kallon cewa babu laifi idan an yi ta kullum musamman umarna Allah ya ce aikin da Allah ya fi so shi ne aikin da aka dawwama ana yi ko da aikin kaɗan ne sannan abinda hausawa su kuma suke faɗa cewa 'yan an fara ta ba a dainawa to aiwa ya sa ka ba kai ka sa kai kama sai ka ce ba kai ka daina an shi ke dago so so wannan canfi ne cewa kusa ana cewa 'yan aka fara sannan wata ba a daina in ana kallon in ka daina ka wani abu zai same ka ba abin da zai same ka yauwa sannan kuma ba sallar tsayi ba ce ba yara ba suna yi saboda yara suna son su ba amma kai tsaye babu wani hadisi kwara ɗaya ingantacce wanda ya zo ya ambaci falalar sallar walha sai hadisi kwara ɗaya amma duk hadisin da ka ji an karanta yana ba da labarin falalar sallar walha to bai inganta ba amma cewa babu hadisin da ya magana falalata ko bai nuna ba za a yi ba bai nuna ko ba ta da falala hadisi wara ɗayan da ya zo ya magana falalata shi ne hadisin sadaka kowace rana ba hadisi manzan Allah ya ce duk rana ta Allah ana son mutum ya yi kowace gaba ta jikinsa sadaka ko ba haka ba kowace gaba ta jikin mutum ana son ya yi mata sadaka duk rana ta Allah to a wani hadisi ko manzon Allah ya ce jikin dan adam akwai gaba 360 to ka kowace gaba za a yi mata sadaka da haka mutum zai sadaka 360 kenan to ko naira goma goma aka ce a bada nawa kenan shidda a dai rana to kaga da yawan mutane ba za su iya ba to sai manzan Allah ya ce mutum ya yi tasbihi sadaka ne mutum ya yi kaza sadaka ne sai ya ce kai zai ɗauke ma mutum sadakan nan gaba ɗaya in yi sallan lafiya a a biyu a daidai lokacin walha su wanda ya sallan walha sallan walha tana biya mai wannan sadakar ta rana kun fahimta tana biya masa wannan sadaka to da haka yana da kyau a ɗan kulawa da ita wa alaikum salam hmm. wanda ya yi mika ce hmm. na wanda ya yi sallar asuba ka ce kaga ita wannan sharaɗinta sai an yi sallar asuba in aka yi sallar asuba kuma ba a ɗagawa daga wuri. ita kawai sallar wala za ka tashi ka ta hidindiminka sannan sai ka zo kai akwai malaman da suke riskar da ita cikin sallar wala amma dai da mafi yawancin malamai ba sa kallon wannan sallar walha wannan sallah ce ta musamman wanda ake yi in an yi sallar asuba haɗe take da sallar asuba ka gane mutum ya zauna wurin da ya yi sallar asuba bai tashi ba yana nan har rana ta ɗago gwargwadon yadda za a iya sallar nafila to sai ya sallar nafila na ka biyu sannan na biyu ita wannan wanda kake magana da rana ta fito ya to ya halatta a yi sallah in rana ta fito kusan tana fitowa ne tsakanin ƙawannin shaidan guda biyu to a daidai wannan lokacin sai aka hana sallar nafila amma idan ta fito ta ɗanɗago ta fito daga wannan tsakanin ƙahunan shaidan ɗin ya halatta a yi sallan nafila ka fahimta to kuma wannan bai wuce minti sha biyar daga lokacin da ta fito ko wani abu kamar haka nan to mafi yawanci wannan lokacin shi lokacin sallar walha ma bai shigo ba da ita sallar walha sai kuma rana ta dago wannan lokaci ne na halaccin ana iya sallar nafila to sai a wannan raka'a biyu Allahu a'lam to hadisin karshe ya ce wa ne an malikin an zaid ibn aslam an aisha annaha kanat tusalli duha thamaniya raka'atin summa taqulu law nushira abawaya ma taraktuhunna a imamu malik ya karbo daga zaidu ibn aslam ana aisha shi kuma ya karbo daga aisha allah ya kara mata yarda annaha kanat tusalli duha thamaniya raka'at cewa ta kasance tana yin sallar walha raka'a nawa raka takwas sun mata ƙulu in ta yi raka a takwas sai ta ce launu shirali a bawaya ma taraktu hunna sai ta ce ai launa shara bidan min nuni a hayyun li a bawaya ma taraka ma taraktu hunna ai a raka a raka'at ya tamilu annaha kanat taf'alu zalika bi khafrin mawqul an nabi sallallahu alaihi wasallama wa khabar ummahani wa lidha iktasarat ala hadha al adad wa yahtamilu anna hadha al qadar huwa allazi kana yumkinuha al mudawamatu alayhi wa wa laysat salatu zuha duha min as salawati al mahsura bil adad fala yuzadu alaiha wala yanqusu minha walakinnaha min ar-raga'ib allati yaf'alu al-insanu minha ma amkanahu intaha to sai Aisha take cewa idan ta yi sallar walha nan sai take cewa ko da iyayenta suna raye a bawaiya iyayenta biyu take nufi shine sayyidina Abubakar da da mahaifiyarta ce to ba za ma taraka hunna ba zan bar yin raka'a takwas ba abinda take nufi raka'a takwas din nan ko da iyayenta za su ce ta dawo raka'a biyu ko raka'a hudu ita ba za ta bar raka'a takwas din ba za ta dawo kan yin raka'a takwas me yasa tace ce za ta dawo kan yin raka'a takwas ila tana da wata masaniya daga manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama a kan yin takwas ɗin shi ne abinda ya fi falala ko ya fi fifiku. Kun fahimta, da haka su malamai suka ce iyakar ƙurewar wata ke na raka a takwas. Ba a wuce raka a takwas, sannan ba a yin ƙasa da raka a biyu. Raka a biyu ko hudu ko shida, ko takwas shi ne adadin da ake yin sallar walha. Allah ya samu dace. to wannan babin shi ma ya kare idan allah ya kai mu sati mai zuwa za mu ji babin jami'i su ba buha insha allah ta'ala a kira ubangiji idan allah ya kai mu sati mai zuwa da yarda allah za mu ci gaba daga inda muka tsaya abinda muka faɗa da daidai allah shi ba mu na dai kuskuren mu kuma allah shi mana afuwa shi ya fi mana baki ɗaya allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon binta ka nuna mana ƙarya ƙarya ce ka ba mu ikon guje mata halin da mu take ciki mu ƙara addu'a da roƙon allah mai girma da ɗaukaka ya yi mana ya maido mana da zaman lafiya da kwanciyar hankali ba don halayenmu ba sai don rahamarsa da kuma tausansa wannan kashe-kashe da satar mutane da sauran ayyuka na ta'addanci wanda wasu miyagun mutane suke yi a kan bayan allah allah muna roƙonka allah ka kawo mana ƙarshensa kuma allah kai mana maganin waɗannan miyagun mutane ka kare mu daga sharrinsu da cutar wasu Allah muna roƙonka waɗannan mutane Allah bayinka ne Allah muna roƙonka ka lalata su Allah ka karya su Allah ka mai da mugun nufinsu a kan kansu duk wani mugun nufi da za su ƙullo su kai hari wani gari ko su tara wata jama'a ko su kashe waɗansu mutane Allah muna roƙonka Allah karka ba su nasara Allah ka kare dukkan musulmi a duk inda yake kare mutuncinsa ka kare jininsa ka kare mutuncinsa ya Allah da dukiyarsa Allah kuma mai iko ne akan haka sannan mu ƙara sanya mutanen da ke yankin jibiya ɗin nan cikin addu'a domin ɗan tsakanin nan mutanen nan masu satar mutane sun ɗan matsa ba wurin sosai na haka muna fatan allah maɗaukin sarki ya sanya musu mafita allah ya kawo musu mafita wato abin yana da ban tausayi yawanci in ka je katsina akwai wata unguwa can jan bango to in ka je mafi yawancin mutanen unguwar 'yan gudun hijira ne akwai 'yan gudun hijira sosai wanda suka dawo wurin to idan ka je wuraren za ka yi ta ganin ire-iren waɗannan mutanen da yara ƙanana wanda sun samu kansu wani irin yanayi wanda sai dai addu'a ɗin kawai akwai wasu yara ƙanana da na gani aka ce an kashe babansu har yanzu kuma ita uwan ba a ji labaranta ba tun da aka kawo hari ƙauyensu aka kashe mahaifin da ta watsar da yaran ta ruga shi kenan ba a ƙara ganin ta ba a ƙara jin labarinta ba yanzu don wani bawan allah ne ya ɗauko su suna da dangantaka yake yake kula da su shi ma kuma ba wani ƙarfi ke gare ba to za ka yi ta ganin su irin waɗannan akwai wata makaranta nan ana ce mata mm, dallata biyu don cikin hilin kanada ɗin da aka yi ta don ka je mafi yawancin yaran na ake ɗan samu ana kawo su makaranta su wani karatu to za ka yi ta jin labaransu daban tausayi daga yaro tun yana karami ya shiga wani irin yanayi na damuwa saboda yana tuna irin abin da aka yi ma iyayensa ko wani shi to shi ya sanya wannan abin ya riga ya mana illa wala an cutar da wannan al'umma domin wannan abin in yau a ce duk a daina wannan kashe-kashen to bala'in nan yana tare da mu za mu iya kwaya shekara hamsin ko fiye da haka ba wanda al'umma ba ta fito daga halin da aka jefa ta ba illolin da za mu yi ta gani wala suna nan suna bin mu kuma a hakan waɗansu mutane marasa tunani marasa tsoron allah wai waɗannan yaran ko waɗannan matan wanda suka yi gudun hijira sun zo sun raba waɗansu a waje suke kwana duk sanyin nan da ake akwai wanda har yanzu a waje suke kwana a titi da yara ƙanana ta abincin da za su suke su yanzu ba ta wani karatun yara ake ba so kaga yaro ba karatun addini ba na boko ba wata ba sana'a ba komai kawai yanzu mustaqbal din shi shine ya je ce a taimaka min a bashi to wai waɗannan bayan Allah a hakan kuma ake samun wasu lalatattun mutane suna bin su suna ba su uku suna fasikanci da su kuma a hakan sai ka ga waɗansu tsautsai ya zo ya sanya ta samu ciki ta haihu a haka shi wancan yaro da aka taho da shi daga daji ko daga ƙauye an kashe babansa yanzu an bar mu mahaifiyarsa ta ɗauko shi ta taho gari tana yawo tana samun abinci tana bashi shi kaga an san abin da ya same shi baban shi a kashe suka shiga wannan halin to shi yanzu wannan dan da aka samu ta wannan hanyar shi kuma shi ya zama kira shi kuma shi ɗan da wani ya zo mace ciki aka same yaro ko aka same yarinya shi su wadannan yarinya za mu kira su kuma gasu nan ko satin nan ko cikin satin nan ni na ga wanda ta haihu na ga wanda ta haihu kuma ba ɗanta na farko ba kenan dama tana da wata bata san inda ba ta san baban wancan na farko ba gara ma yanzu wannan akwai ta takaddama don akwai wanda ta nuna ta ce shi ya mata to kaga wannan to irin waɗannan su kuma suna nan yanzu ɗin da in za ka je ƙofar gidan bebeji sai ka yi kamar kai kuka suna can sun tare yanzu na ake ɗan samu ana ba su abincin da za su ci al'umma ba ta damu ba gwamnati kamar bata damu ba waɗannan mutanen makomarsu ya kamata zama abin tunaninmu ya kamata zama abin tunanin hukumomi ya za a sanya musu mafita ya za a hana su wannan yawace-yawacen da suke don wannan yawace-yawacen ba alheri cikinsa ko kaɗan ka ji kaɗan daga cikin sharrinsa fasikan mutane suna bin su suna yin lalata da su sannan gashi mun zo wani zamani ka kasa gane manufa ta waɗansu mutane waɗansu da sunan ilimi waɗansu da sunan malinta yanzu wani malami ne ya fito yake cewa ya halatta mace ta zina don ta samu abincin da za ta ci yanzu wanda yake wannan yawon ya ji wannan fatawar da kake tunanin zai yi ko baya cikin lalura sai je sai ta je sai ta ce ya halatta ya halatta fa yace to kun ga irin waɗannan abubuwan su ne suke ƙara dunkulewa sai su jefa al'umma su ƙara ma al'umman matsala saman matsala sannan ga shi muna ta tafiya ba ma ba ma ba ma iya ɗaukar alƙaluma ba ma iya kife records yanzu kuma zamani ne wanda da alƙaluma ake tafiya yanzu in aka ce a jihar katsina mutum nawa wannan abin ya shafa ba wanda zai iya gaya maka yaro nawa ne ya daina makaranta saboda wannan abin ba wanda ya sani mutum nawa aka kashe ba wanda ya sani ba wanda ya sani so ba mu san girman abin ba ba mu san zurfinsa ba sai dai kullum mu zo mai magana shi kenan a tashi daga nan su 'yan siyasa mu ba abin da suka sani sai station sunan suna wakiltar musu abin da suka gada ba da mu amma matsalolinmu kuma ba za a zo su kama ba su shiga a shiga cikin matsalolinmu na a fidda al'umma daga halin da take ciki wannan waɗansu sa'umma ne wanda sai mun canza su wallahi amma in dai haka za mu ci gaba da tafiya to abin ba zai mana kyau ba allah ya sanya mana mafita da kawo mana ƙarshen waɗannan fitintunu da waɗannan matsaloli sannan a ƙarshe mutanen falasɗin har yanzu suna buƙatar addu'o'i daga wurinmu addu'a shine babban gudunmu wanda za ka basu amma ka fito saman titi to sai a kasa gane shin yanzu jajanta musu kake ko murna ma kake ta fito saman titi kana kiɗi kana rawa kuma ka riƙe tutar falasini kana cewa a daina kashe su to wannan abin sai a kasa shi wai yanzu murna kake yi don dai wanda yake cikin zaman makoki wanda yake cikin damuwa abin da alaƙa da kiɗi ko abin ga so irin waɗannan abubuwan abubuwa ne wanda ba shi ne gudunmuwar da ya kamata a ce an ba waɗannan bayan Allah ba babban gudunmuwa shi ne ta addu'a mu taimaka musu da addu'a yanayin da suke ciki ya yi muni matuƙa di yadda kake tunanin ɗan adam zai iya ta gayyara ya shiga wani irin yanayi na ban tausai to waɗannan mutanen sun kai wannan halin waɗannan mutanen ko ba musulmai ba ne ba in ka ga halin da suke ciki za ka tausaya musu to balle musulmai ne kuma ana musu wannan abin ne saboda musuluncin nan sannan manzan Allah ya gaya mana unsur a haka zaliman ka da au mazmura manzala ce ka taimaki ɗan uwanka yana zalunci ka taimake shi yana zalunci ka taimake shi ne ka hana shi wannan zalunci ko kuma lokacin da ake zalunta shi duk duniya kowa ya yadda waɗannan mutane su ake sai dai saboda wanda nini mutum ya faɗar haka zalunci ne abin da ƙasar isra'ila take yi ya saba ma dokoki na ƙasa da ƙasa na yaƙi dokoki na ƙasa da ƙasa sun ce a girmama ɗan adam in ana yaƙi kar a kashe wanda ba soja ba ba farar hula kenan kar a kai hari gine-ginen da ba na sojoji ba ba kamar irin asibiti kamar makarantu kamar sansari na 'yan gudun hijira amma yau isra'ila a gazza da yankin falasini gaba ɗaya ba abin da ta fari ba abin da ta bari ba ta ban masallaci ba ba ta bar asibitoci ba ba ta ban makarantu ba ba ta bar gidaje unguwanni wanda an san farar hula ne wurin duk ba ta ba waɗannan ba kullum ruwan bam take kaga wannan zalunci ne mutanen nan zaluntar su ake da haka mu taimaka musu ko mu ci gaba da taimaka musu da addu'a kuma kullum mun ce addu'a ba wai kawai an yi anan ba duk lokacin da za ka yi addu'a ka tuno da su mu sanya su a cikin addu'a Allah ya yi musu wannan hali da suke ciki Allah ya kawo musu mafita kuma Allah ya taimake su wannan ƙasa ta Isra'ila ta'addancin da take yi Allah ka ɗauki mataki akan ta wanda ya dace da ta'addancin da suke sharrinsu da ƙulle-ƙullensu da makircinsu akan musulunci da musulmi Allah ka juya shi ya koma kansu allah ka juya shi ya koma a kan kansu sannan abin da zai ƙara tabbatar maka da cewa mutanen da zalunta su ake kuma zalunci ake yi kwanakin baya majalisar ɗinkin duniya wadda wai ita majalisa ce wadda aka yi don ta kara haƙƙin mai rauni musamman ƙasashe su rauni an ce a zo a jefa ƙura'a don a daina wannan yaƙi da an zo an yi an gama ƙasa ɗaya ta fito ta ce mata yadda ba kuma shi kenan an bar yi wannan ƙasar guda ɗaya da aka majalisar ɗinkin duniya ta kasa tsaye da wannan yaƙi haka shi kansa wannan zalunci ne to yanzu ƙasar afirka ta kudu kun gama musulmai ba ne ba ita ce ta kai ƙara kotun duniya cewa wannan abin da isra'ila take ba yaƙi ba ne ba kisan ƙare dangi ne suke manufar isra'ila shine ta ƙarar da falasɗinawa ya zamanto ba sauran falasɗinawa a bayan ƙasa sai ya zamanto su sun mai wurin amma wannan shine manufar to shine kuskure na ƙarshe da kuma isra'ila take don ba mai ikon ƙarar da wata al'umma sai allah da ya halice ta to da suka kai ƙara yanzu kotu ta saurari nauyin kowane bangare to yanzu abin da muke saurare shine mu ji hukuncin da kotun nan za ta yi idan kotun nan ta yi hukunci na adalci duniya za ta sani idan kotun nan ta yi zalunci duniya za ta sani to in ta yi zalunci wanda shi ne abin da ake zaton za ta to kaga shi nan ta bayyana duniya ba sauran adalci sai zalunci to lokacin da duniya ta kai haka kuma to ya kaga sai addu'a da haka mu ci gaba da addu'a muna taimaka ma waɗannan 'yan uwa namu masu rauni allah ya sanya musu mafita ya fitar da su daga wannan hali na kunci da suke ciki hali na yaki. Allah ka yaye musu Allah ka ba su nasara Allah ka mai da mugun nufin Isra'ila akan kansu Allah karka ba su nasara Allah karka ba ƙasar Isra'ila nasara akan falastina Allah ko mai iko ne akan haka subhanakallahu wa bihamdik أشهد أن ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu إليك subhana rabbika rabbil izzati Amma, yasifun وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين